Obretan uh, orain eta beti apirilean ternosen abiatzen den bigarren linea luzatuko dute baionako teknozitera buruz. Hots, menionetik urbil denbora berean, basusahira altzeko lanak martxan emango dira ere, elburua da goiz guziz sortzen diren auto lehoak txikitzea, trambusa hartuz, baina usaien aldatzea zaila izango da, Jean-René Txegarai elkargoko presidenta. Lorsque les travaux seront terminés, on arrivera a convaincre la population de prendre le transport transports en commun. Il y aura un bus euh, toutes les 15 euh, minutes et qu'on ira de Makila au centre-ville de Bayonne en 20 minutes. Eta aldaketa bultzatzeko beti bakoitzaren autoa usteko aparkalekuak eraikitzen ari dira trambuzaren geltoki nagusien ondoan Fabien Dupré Gajaio sindikatuko Sendaria. On va réaliser deux parkings relais au niveau du giratoire du golfe du Makila, 230 places. Et on va enfin réaliser un parking relais au niveau du giratoire de, de Ménion. Et là, on aura 440 places, livraison en 2027 on va faire en sorte que la circulation qui pouvait se faire à 110 km/h jusqu'à l'entrée de l'agglomération bayonnaise soit réduite à 70, voire même ensuite à partir euh, de Le roi Merlin à 50 km/h. Euh, il faut une régulation.